44 skirsnis. Šiame regione susidarė savotiškas kunigaikščių fondas, kuriuo ir buvo operuojama 15 amžiaus antroje pusėje, 16 amžiaus pradžioje. Pinske buvo įkurdinta paskutinio Kievo kunigaikščio Simono Alelkaičio, mirusio 1470 metais našliai. Davido Gorodoko kunigaikščio Jono sūnus Teodoras jai mirus gavo Pinską ir dar Klecką. Šią padidėjusią valdą Pinską, Davido Gorodoką, Rohačevą, Klecką, Zigmantas II 1509 metais patvirtino Teodorui iki jo ir jo žmonos gyvos galvos, o šie savo ruoštų užrašė ją po savęs didžiajam kunigaikščiui. Taip ir įvyko. Tik 1524 metais šią žemės gavo didžioji kunigaikštienė Bona, bet tai jau buvo paties valdovo domeno tvarkymas. Analogišką kelią nuėjo Brastos kaiminystėje esanti Kobrino kunigaikštyje valdoma Algirdo sūnaus Teodoro giminiais. Dar 1386 metais Teodoras iš Jogailaus Voluinė gavo ratną ir vetlus. Visą valdą pasidalėjo Teodoro sūnus. Romanas pasėmė Kobriną, Sangušką ratną ir vetlus. Sanguškos palikuoniai, šis vardas tapo jų pavardę, išlaikė savo kunigaikštišką statusą – ir XVI amžiuje tapęs stambiais valūnėžiam valdžiais. Arčiau etinės Lietuvos esanti Kobrino kunigaikštyje labiau gravitavo į centrą. Ja valdė Romano Teodoraičio sūnus Simonas, miręs 15 amžiaus 70-mečio pradžioje. Anukas Jonas miręs apie 1490 metus, o jaunų našlė Teodora, kurią Kazimiras I paliko kabrinę iki gyvos galvos, tapo didžiųjų kunigaikščių valdų paskirstymo politikos įrankių. 1482 metais ji buvo išleista už pono Jurgio Pacų. Šią mirus 1506 metais už Mikalojaus Radvilos Gonjondziečio vyresniojo, kartu persikrikštijo į katalikę Zofijos vardu. Vėl likusi našlė įmirė 1512 metais, nepalikusi įpėdinių. Tuomet Kobrinas buvo atiduotas paskutinio jo kunigaikščių seseriai Onai, ištekėjusiai už pono Vaclovo Kostevičiaus. Jei mirus 1519 metais jos našlys Kobrinė buvo paliktas tik vietininku, ateimus dar Seleco valščių. Po Vaclovo Kostevičiaus mirties Kobrina gavo didžioji kunigaikštienė Bona, Tokiu būdu į pietus nuo etninės Lietuvos įsideiščiusios smulkios ryčių kunigaikštijus tapo laipsniškai jungtos į didžiojo kunigaikščio domeną, lankščiai jas perskirstant. Išimtis šiame regione buvo Slutsko kunigaikštyje. Iki 1392 metų ją valdė Riurikaičiai, kuomet jie ir kopiliu buvo atlyginta iš Kievo pašalintam Vladimirui Algirdaičiui. Vladimiro sūnus Alelka, Aleksandras, atgaudamas Kijevą, Slucką paliko savo sūnui Simonui, o koplį Mykolui. Simonui po Alelkos gavus Kijevą, Mykolui buvo pridėtas Sluckas. Įvykdžius mirties nuosprendį Mykolui 1481 metais, Sluckas ir Kopelis liko jo našlė ir sūnui Simonui mirusiam 1503 metais, Simono sūnui Jurgiui ir anūkui Simonui. Slusko kunigaikštėje išlaikyti savo statusą padėjo jos priklausimas giminiai, užimančiai aukštesnę vietą gediminaičių hierarchijoje. Į rytus nuo etninės Lietuvos smulkios kunigaikštėjos buvo labiau sibaršiusius. Minskas laikinai priklausė Skirgailai, Svislo čia palikus Riurikaičiams. Netrukus abišiaus valdos pateko tiesioginin didžiojo kunigaikščio valdžiūn. Stislaulio kunigaikštėje valdė Algirdaičiai. Iš pradžių tai buvo Karigailą. Jam žuvus 1390 metais Stislaulį gavo lengvenis, po kurio valdė jo sūnus Jurgis. Jurgiui pasišalinus 1432-1445 metais buvo paskirtas didžiojo kunigaikščio vietininkas. Kaip ir kai kuriems kitiems gediminaičiams, Kazimiras pradėdamas valdyti, turėjo Jurgiui lengvenaičiui vėl užleisti jo palikimą – Šį palikimą gavo Jurgio sūnus Jonas, bet jau gerokai jį sumažinus. Mohiliovui, Teterinui, Knežičiams, Kryčiavui, Drokovui buvo paskirti didžiojo kunigaikščio vietininkai. Jonui mirus apie 1495 metus jo dukterė Anastazija vedė Slutsko kunigaikštis Mykolas, o Julijoną Saslaulio kunigaikštis Mykolas. Pastarasis ir gavo Mstislaulį. Jo sūnui Teodorui pabėgus į Maskvą, Mykolui teko imtis įprasto sandėrių. Savo kunigaikštyje jis 1527 metais užrašė didžiojo kunigaikščio sūnui Zigmantui Augustui, prieėmė valdovo vietininką, tačiau pasilaikė pusę gaunamų pajamų. Mykolui mirus, Stislaulį pasėmė didysis kunigaikštis. Prie Svislačiais upės buvo nedidelės Zaslaulio ir Solomerečiais kunigaikštijus. Zaslaulį valdė Gedimino sūnaus jaunučio palikuonys, susigiminavę su Mstislaulio kunigaikščiais. Mykolas Zaslauliškis bėgo į Maskvą ir grįžo į Lietuvą paskutinį kartą 1515 metais. Jo sūnus Teodaras miręs 1540 metais. Lietuva paliko galutinai ir tapo Rusijos didikų Stislavskių giminės pradininku. Pabėgęs iš Rezanės kunigaikštijus Verėjus, kunigaikštis Bazilius Kazimiero I 1483 metais buvo įkurdintas Koidanovo, Usos, Starinkos, Usločiais, Voložino, Radoškovičių valšiuose, iš Kievo žemės dar priskyrus Liubečo miestą. Šią žemės vedęs Baziliaus dukterį Zofiją gavo ponas Albertas Goštautas. Ja mirus 1539 metais – Jose iki savo mirties liko jauna šliai, o jai miruši valda grįžo didžiajam kunigaikščiui. Mogiliova kai kada skirdavo didžiausioms kunigaikštienėms, jo gaila Jedvygai, Aleksandras II Selenai, 1501 metais pridėjęs knežičius Teteriną Obolcus, visiškai sumenko Drutsko kunigaikščiai Babičiai, suskilę į Prichalskius, Sokolinskius, Konoplės, Ožereckius, Zubreckiai, Videnickiai, Liubeckiai. 16 amžiuje jie faktiškai virto stambiais bajorais, tik turėjusiais kunigaikščio titulą. Rytinėje etninės Lietuvos kaiminystėje smulkios kunigaikštijos dar iškiau virto didelių dvarų kompleksais, prarasdamos turėtą politinį statusą. Kitaip klausėsi Lietuvos valstybės rytinio pakraščio kunigaikštijų raida – Jos nebuvo didelės, tačiau šių kunigaikštijų buvo daug ir jos kur kas mažiau priklausė nuo didžiojo kunigaikščių. Čia valdė Riurikaičiai. Jų tėvoninės teisės nebuvo siaulinamos. Smolensko žemėje išliko Vezmos ir Bielsko kunigaikštijus. Labiau į pietus plytėjo ištisas Černigovo žemės ir Rokos aukštupių kunigaikštijų konglomeratas. Algirdo sūnui Demetrijui žuvus Varsklos mūšyje – 1399 metais. Didysis kunigaištis Branskas, siejamas su didžiojo Černigovo kunigaikščio titulu, ėmė valdyti tiesiogiai. Susijęs su Bransku, Trupčevskas liko Demetrijaus Algirdaičio įpėdinėms, vėliau istorijoje žinomiems rusų kunigaikščių Trubetskojų pavardę. Net ir Vytautas Didysis buvo priversta šiame regione kurti konjunktūrinius apanažus. Švitrigaila, 1419-1430 metais valdė Černigovą, Severų Naugardą, Branską. Taip pat buvo laikomas ir Trupčevsko senjoru. Vytauto brolis Zigmantas 1406-1432 metais buvo starodubo kunigaikščių. Abiem jiems tapus didžiaisiais kunigaikščiais, šioms valdoms buvo paskirti vietininkai – Nuo 15 amžiaus vidurio šiuose žemėse imta kurdinti perbėgėlius iš didžiausios Maskvos kunigaikštijus – Branską, Homelį, Starodubą. 1446 metais gavo Borovsko kunigaikštis Bazilius. Jam grįžus į Maskvą, Branskas 1450 metais atiteko pabėgusiam Možaisko kunigaikščiui Jonui, kiek vėliau pakeitus į Starodubu ir Homeliu. Šią valdą Jono sūnui Simonui pridėjęs dar ir Černigovą, Aleksandras II pripažino tėvoninėmis teisėmis. Severum Naugarde buvo įkurdintas Demetrijaus Šemekos palikuonis Bazilius. Žymiausi tėvaunys Riurikaičiai buvo Novosilyje, Beleve, Odojeve, Vorotinske. Nemažai jų dalis Lietuvos valdovams pakluso 15 amžiaus pradžioje, o kai kurie to paties amžiaus antrame ketvirtyje. Kiti šių giminių nariai klausė didžiojo Maskvos kunigaikščių. Karatėva patekusi Lietuvaus įtakon dar Algirdo laikais, galutinai jungiai didžiąją Lietuvos kunigaikštyje Vytautas Didysis. Karačevo kunigaikščių šaka valdė Peremišlį, paklususi Lietuvoje apie 1455 metus, kita šaka – Hotetova ir Mosalska. Į 15 amžiaus pabaigą Hotetova kunigaikščiai nusmuko į keilinių žemvaldžių. Musalsko savininkai vėliau tapo pasižymėjusiais Lietuvos ir Rusijos istorijoje kunigaikščiais Masalskiais. Pats Karačiavas 15 amžiaus antroje pusėje buvo tiesiogiai valdomas didžiųjų kunigaikščių. Bet 1499 metais atiduotas perbėgėliui Simonui Možaiskiečiui. Netoli esančiame Mezetske ir kaiminiuose valšiuose buvo įkurdinta gausi Tarusos kunigaikščių giminiai. 15 amžiaus viduryje buvo prijungti seniau Rezanės kunigaikštėje priklausę Kozelskas ir Jelecas. 1449 metais Kazimieras I įsipareigojo Kozelską atiduoti Maskvai, tačiau savo pažado neįvykdė. Painūs rytų pakraščio paveldėjimo santykiai kirtosi su valstybių ribomis ir įtakos sferomis iki 15 amžiaus trečiojo ketvirčio, tuo labiau naudojusi, turėdama persvarą Lietuvą. Vėliau šis regionas tapo jos Achilo kulnu. Lietuvos atrama čia buvo tiesiogiai valdomi Mcenskas ir Liubutskas. Rytų pasienio kunigaikštijų ruožas buvo mažiausiai integruotas į Lietuvos valstybę, jo beveik nepaveikė struktūriniai jos pokyčiai. 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pirmajame ketvirtyje Šį ruožą ir Smolensko žemė didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado. Įskyrus rytų pasienio konglomeratą, smulkių kunigaikštijų išlikimas bendrosios Lietuvos valstybės raidaus krypties jau nebelėmi. Šios kunigaikštijos įaugo į valstybės vietininkų valdomas teritorinės struktūras kaip stambiosios žemėvaldos, o ne teritoriniais autonomijos vienetai. Valstybės centralizacija stabdančių faktoriumi tapo ne tiek šios kunigaikštijus, kiek rusų ir pačių lietuvių žemių atskiros valdysenos palikimas ir didžiūnų valdų feudalinis imunitetas. Didžiosios rusų žemės likusios panaikinus jų sritinės kunigaikštijas buvo šešius. Polotsko, Vitepsko, Voluinės, Kievo, Podolės, Rytų ir 1514 metais prarasto Smolensko. Visų jų kunigaikščius jau buvo pašalinęs Vytautas didysis, bet prireikė dar daug centro valdžiaus pastangų, pakertančių žemę autonomiškumo palaikymų siekius. Visų pirma šiuos siekius padidino Švitrigailo Zigmanto I kova. 1440 metais buvo sukilęs Smolenskas. Voluinė ir Podolė 15 amžiaus antrame ir trečiame ketvirčiuose gerokai užkliudė Lenkijos, o Palenkę – Mozūrijos aneksinės užmačius. Iki Javairvolui nelaikinai buvo sugrįžęs ryties kunigaikščiai, tačiau bene tik 15 amžiaus 40-mečio vidaus kare kažkiek pasireiškė rusų žemių vieningas solidarumas joms palaikant švitrigailą. Šiaip opozicija centro valdžiai labiausiai reiškėsi tradiciškais lokaliniais motyvais, taigi Vilniui teko susidurti ne su ištisa rusų gyvenama teritorija, o su kiekviena jų žeme atskirai. Baigiantis 15 amžiui, didžiųjų rusų žemių iš centrinės tendencijos, kaip ir politinis veiksnys, buvo jau nueitas etapas. Tvirčiausiai tapo integruoti anksčiausiai Lietuvos valstybė įjungti Polockas ir Vitebskas. Smolenskė šalies vyriausybė perskirstė ir padidino bajorų žemėvaldą, suburdama ar net sukurdama savo atsidavusių žmonių sluoksnį. Ir tai beje jau padėjo 1440 metų krizėje. Aleksandras II ėmėsi dar papildomų priemonių ir neapsivylį. Netekus Smolensko, didelė jo bajorų dalis nepanorėjo likti tarnauti Rusijos valdovams. Ji buvo įkurdinta daugiausia rytinėme etniniais Lietuvos paribyje. Negausi Kievo ir Padolės bajorija buvo įtraukta į pasienio apsaugos struktūras ir bendrame šalies gyvenime mažai reiškėsi. Ypatingą padėtį užėmė gausūs voluinės didžiūnai ir bajorai, kurių interesus centro valdžia turėjo atsižvelgti. Čia buvo mažiausiai kišamasis skirstant žemė valdą ir vietinės pareigybės. Išliko vietinių rusų kunigaikščių, gediminaičių ir alšėniškių valdos. Iš Voluinės diduomenės atstovų neretai būdavo skiriami padolės vietininkai kunigaikščiai Mykolas, Čartoriskis Mykolas, Zbaražiškis, Konstantinas Ostrogiškis. Kai kurie jų tapdavo net aukščiausiais valstybės dignitoriais – Konstantinas Ostrogiškis – Didžiosios rusų žemės išlaikė senąją teritorinę savo struktūrą, ypač tai buvo ryškų rytuose ir pietuose. Voluinėje išliko Lutsko, Vladimiro ir Kremeneco, Padolėje Vinicos ir Bratslavos sritys, imtos vadinti pavietais. Voluinė ir Smolenskas turėjo savo žemės dignitorijas, jos netgi pasipildė Smolenskė išdininkas, okolničiai, arklidininkas, pilininkas, medžioklis – tijūnas, taurininkas, duoklių surinkėjas, vyriausias raštininkas, Smolensko miesto seniūnas, Voluinėje kancleris, žemės ir dvaro maršalkaus, vėliavininkas, raikytojas, raktininkai, tijūnai. Vitepsko žemė dalėjusi į paties Vitepsko ir Aršos pavietus. Lietuviams esant šalies gyventojų mažumą, Vilnius laikėsi senos susitarimų tradicijos – nekeisti rusų žemių valdysenus vietiniai bajorijai paliekant vietinės pareigybės, ar bent jų daugumą, ir šių pareigybių prerogatyvas. Tačiau kartu visą tai siekta suderinti su bendravalstybiniais, ypač kariniais poreikiais – Smolensko, Vitebsko, Podolės, Kievo žemės – turėjo vadinamųjų pakraščio žemių statusą. Jų bajorai pašauktinę kariuomenę stojo atskirai sąrašais ir klausė savo vaivadum – Didžioji šių žemių pilių vietininkų, seniūnų dalis karinio atžvilgių buvo subordinuoti jų vaivadoms, ypač nuosekliai Kijevo žemėje. Tačiau patys šie vaivados buvo glaudžiai susiję su šalies karinė vadovybė, o iš dalies jos ir subsidijuojami. Šiaurinėms Kijevo žemės pavietams Moziriui Černobiliui vietininkus ir pilių seniūnų skyrė pats didysis kunigaikštis. Dalies Molensko valščių pajamus atitekdavo pačiam vaivadai. Iš rusų lietuviai perėmė vietininkų ir tijūnų pareigybių pavadinimus iš lenkų seniūnų ir laikytojų. Pašalinus ryčių kunigaikščius, juos pakeitė didieji vietininkai. Atsiradus dvarams, jų vietininkai virto laikytojais, o pilių vietininkus imta vadinti seniūnais. Vilniaus ir trakų žemių pavyzdžių vaivadomis imta vadinti ir didžiųjų rusų žemių vietininkus. Kievo 15 amžiaus 80 metį Polocko apie 1504 metus, Vitebsko 1511 metus, Smolensko 16 amžiaus pirmdešimtmečio antroje pusėje. Voluinėje nebuvo nei didžiojo vietininko, nei vaivados, o vyriausiojų pareigūnų buvo laikomas Lucko seniūnas, dažnai turėjęs ir Voluinėje maršalkus urėdą. Kaip ir kariniais monarchijos laikais, administratoriai kartu buvo ir teisėjai. Tiesioginę vaivadų valdžią ribojo pavietų ir pilių seniūnų, dvarų laikytojų, išlikusių kunigaikščių, Magdeburgijų, vaitų prerogatyvus. Faktiškai vaivados tiesiogiai valdė tik centrinės vaivadijų žemės – Tačiau kariniu atžvilgiu jie turėjo visus įgaliojimus, net ir vietinių kunigaikščių kariniais paėgos stodavo vaivadų žinion. Lietuvos valstybės branduolys etninė Lietuva buvo paskirstyta į tris administracinius vienetus – Žemaičių, seniūnėje, Vilniaus ir trakų vaivadijas. Dvi pastarosios kilo iš istorinio valdovo domenų, pasidalinusio į Vilniaus ir trakų kunigaikštijas. Vėl sujungtos Vytauto didžiojo, jos liko tik atskirai administruojamomis domenų sritimis. Horodlės 1413 metų privilegija čia sukūrė pirmąsią šalies dignitorijas, didžiuosius vietininkus paversdama vaivadomis ir skirdama jų pavaduotojus kaštelionus šių urėdų recepcija iš Lenkijos paliko didžiųjų vietininkų kompetencijos pobūdį ir ribas, bet pakeitė jų teisinį statusą. Agentus įkeitė teisiškai apibrieštomis institucijomis. Žemaičių seniūnas, atsiradęs 1409 metais prisijungų žemaičiams, nebuvo pavadintas vaivada, tačiau Kazimiero pirmojo privilegija žemaitėje faktiškai ir jį padarė dignitoriumi. Į Vilniaus ir Trakų vaivadijas jėjo ne tik jų buvusių kunigaikščių tiesiogiai valdytos kaiminės rusų žemės, bet ir greta jų išlikusios smulkios kunigaikštijus. Taigi etniniu požiūriu šios abi vaivadijos nebuvo vienalytės, tačiau lietuviai čia sudarė daugumą, o rusų žemėse buvo įsikūrę lietuvių ponai ir bajūrai. Dėl šių aplinkybių rusiškasis elementas netiek silpnino Vilniaus ir Trakų vaivadijų lietuvišką į pobūdį, kiek didino jų demografinį ir teritorinį potencialą. Abi šios vaivadėjos savo visą pimtimi laikytos valstybės brandulio arba didžiaja Lietuvos kunigaikštyje siauraja prasme, o jų rusiško žemės vadinosi Lietuviškąją Rusiją. 16 amžiaus pradžioje jau buvo išnykusios beveik visos istorinės žemės, iš kurių susikūrė Lietuvos valstybė. Lietuva, siauraja prasme, Nalšia, Deltuva, Neris – Pasikeitė upytė žemės apimtis ir padėtis gretimų teritorijų hierarchijoje. Tačiau išliko dauguma smulkesniųjų, žemesnių rango žemių. Jos pradėtos vadinti rusiškų valščiaus terminu. Į Vilniaus ir trakų vaivadijas einančios rusiškosios žemės taip pat skirstėsi į valščius. Tačiau valščių subordinacija vaivadoms nebuvo vienoda – Be to, svarbių pilių seniūnai valdė didesnės apygardas, dažniausiai imtas vadinti pavietais. Pavietais buvo apibrėžiamos ir tiesiogiai su Vilniumi bei trakai susijusios valšių grupės. Tiksli pavietų apimtis 16 amžiaus pirmą trečdalį dar nenusistovėjo. Pavieto terminas atėjo iš Lenkijos ir jo pritaikymas atspindėjo stambesnių teritorinių struktūrų kristalizavimasi vaibadijų apimtyje. Ryškiausiai šis procesas vyko mozūrų bajorų kolonizuotoje trakų vaivadijos dalyje Palenkėje, gana intensyviai lietuviškose Vilniaus ir trakų vaivadijų dalyse ir jų pietinėje rusiškoje kaiminystėje. Lėčiau Vilniaus vaivadijos rusiškuose rytuose. Svarbiausių pilių valdytojai ryškėjo kaip seniūnai, dvarų kaip laikytojai. Diferencijuojantis administraciniai hierarchijai – Bendra vietininko savoka Nyko Tijūnai sudarė žemiausią administratorių grandį, tvarkančią ūkinius reikalus. Todėl bajorai ėmėsi skirti iš Tijūnų prerogatyvų srities ir pirmasis Lietuvos statutas galutinai juos išlaisvino iš Tijūnų jurisdikcijos. Į pietus nuo Neries Vilniaus vaivadėje priklausė lietuviški medininkų ašmenaus, kreivaus, lydos, raudondvario ir Markovo valščiai su savo dvarais, nemėžio dvaras. Ypatingą vietą užėmė paties Vilniaus valščius. Tai buvo vadinamojo Vilniaus tijūnijos pavieto centras. Vilniaus tijūno jurisdikcija priklausė Užnerio į šiaurę nuo Neries ir kai kurie Neries kairiojo kranto valščiai, kuriuose buvo Nemenčinės, Linkmenų, Dysnos, Ažo, Troškūnų, Švenčionių dvarai. Vienodą ekonominę reikšmę turėjo kaiminė, tačiau atskirai administruojami Sudervės, Kernavės, Maišegalos Dubingių, Anikščių, Rokiškio, Užpalių, Penionių, Utenos, Ukmergės, Suvieko, Obelių, Čedasų, Hanušiškių valščiai, kai kurie su dvarais. Dalį jų laikytojų didysis kunigaikštis skyrė rekomendavus Vilniaus vaivadai. Šiame areale būta stiprių kernavės, Ukmergės, Utenos, Medininkų, Krėvos, Lydos, Nemėžio pilių, 15 amžiuje praradusių karinę reikšmę ir tapusių svarbiais dvarų centrais. Anikščiai 16 amžiaus antrą dešimtmetį išryškėjo kaip besiformuojantis pavieto centras. Sena sėlaus tradicija siejo Raukiškio dvarą su Anikščių laikytojo jurisdikcija. Vilniaus vaivadėjus lietuviškųjų valšių arele vis dėlto dar daugiau svėrė kairiausios neries pusės ekonominis potencialas. Būtent joje labiau įsidėstė tiek Aleksandro antrojo, tiek Zigmanto antrojo itinerarai, kai jie gyveno Lietuvoje. Šiaurėje – Kaip svarbus centras įsiskyrė Breslauja, sustiprė pasienio pilimi ir peraugančių į miestą miesteliu. Jie gravitavo jos pačios taip pat Ukolo, Drysos, Olesko, Drisvetų, Vydžių, Smalvų, Apso su dvaru valščiai. Tačiau Breslaujaus vietininkas XVI amžiaus pradžioje virtęs laikytojų tik vykdė Vilniaus vaivados nurodymus. Ekonominių požiūrių svarbus buvo mišrus ar rusiškiai Hainus, Minsko, Borisovo valščiai ir dvarai. Čia ryškėjo Minsko pavietas, kurį nulėmė augantis Minsko miestas. Jo poveikis iš dalies plito ypač į artimesnius Padnieprio valščius. Svisločia, Liubošanus, Bobruiska, Kryčeva, Propoiska, Čečerska, Harvolę, Rečica, Brahinę, Mozirį, Čičą. Trys pastarėjai valšiai priklausė Kievo vaivados teismo jurisdikcijai.